ba don aikin ya kai ba da kama da a kamar yadda aka gabatar da asali wakilci ne ba ni sanya ne zama da kuma wani ma shi da kawo kuma kuma ba yi da ba da ba wani a matsayin tsarin ne duk da ne da da kuma da aka wani Thank you.

akan da zo daga wata da wannan mawdu'i kuma mawdu'i mawdu'i mawdu'i ne mai kwani bai kamata a ce irin ni ne zan gabatar da wannan darasi saboda haka saboda kasawa yin nawa da kuma yanayin da abun nan nake ba mutane akwai kafin na fara gabatar da zafi mutane su yi haƙuri da abun lausu abu na farko da za mu tattauna a kai shi ne mu duba yanayin yadda tarbiyyan al'ummar musulmi musamman matasa yake taɓarɓarewa a halin yanzu idan ka lura yadda muke rayuwarmu yanzu gaba ɗaya matasa abinda suke koyo-koyo ba ainihin abin da ainihin tsarin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabon su koyar suke abun nan ba idan ka ga ainihin aski akan matashi za ga askin asali ya koyo shi ne daga wajen wani bayhude ko kuma wani mutumin banza haka in ka duba irin suturansa da yadda da yake sa kayansa ba irin sutura bayani ne musulunci sannan kuma yadda yake sakawa ba irin sakawa bayani musulunci in mata su ma an ka duba tarbiyyarsu ya taɓarɓare ko ina ka duba abun alalace ki in ka ji an yi sata a cikin garuruwanmu na musulmai duk da muna rayuwa da wa'inda ba musulmai ba a cikinmu idan an kama ɓarar sai ka ji an ce maka musulmai ne in ka je ka ji an yi biki ana fati in ka je ka rika wurin sai ka samu musulmai ne dijin musulmai ne masu ruwan musulmai ne mai kula da kayan kiɗa musulmai ne komi kuma wannan ɗabi'un gaba ɗaya ba ɗabi'a ba ne islamiyya tarbiyya ya riga ya ci farko sai ya lalace to ya za a yi a farfado tarbiyya ya zama tarbiyya a sahiha tarbiyya al-islamiyya ya zama mun bar wancin shugulgulan da ya ɗoiba mana rayuwa tarbiyyar mu ya lalace muka bar asalin abun da addinin mu yake karantar da mu na tarbiyya mai kyau in za mu yi magana magana mai kyau in za mu sa sutura mu sa sutura irin na musulunci in za mu kayi mu mu gyara shi da musulunci ya koyar mana da sauran dukkan ɗabi'un mu gaba ɗaya to za mu dai ɗan yi da ya tsansa waga ne kamar da ɗan kwafo shi ka yadda ɗan rubuta shi a ɗan wani takarda na farko za mu magana a kan ya za ka yi gyara kanka islahin nafs domin idan mutum zai ba da tarbiyya ana buƙatar shi ɗin ya zama mai tarbiyya ne babu yadda za a yi a ce yanzu ga kai za ka ba da abu kuma kai in baka da shi kuma ya zama za ka mishi a wajenka idan an ce ana tsammanin kuɗi a gurin ka, to akwai buƙatar a ce akwai kuɗi a aljihunka kafin ka ɗauka ka bayar an ce ana son kuɗi a ka kuma baka da kuɗin kuma dole ka zaka bada kuɗi to kaga akwai bukatar ka nemi kuɗin kenan to yanzu shine abin da zamu magana ka ya za a yi kai din ka gyaru ka zama mutumin kirki kafin ka haifar da ɗan kirki a ƙarƙashin ka kafin mu ce darasi na gaba domin a ka'ida shine a ka'idan alqur'ani idan ka zo gyara sai ka gyara kanka kamar da Allah madaukakin sai yake cewa ya ayyuhallazina na amanu قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Allah mai kwakin sarki ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku farko ku kare kawunanku na daga ina sallama kan sarki cewa naron daga wuta wuta dole kai kai kokari ka gyara kanka ka gyara aqidanka aqidanka ta dawo aqida al-islamiyya ka zama aqidanka aqida ne na musulunci aqida ne wanda sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka rayu akai da su da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da ma wanda suka bi wasu kirtawa ka gyara kanka shin ɗabi'unka ya suke ya halayenka suke domin ana tsammanin za ka haifar da wata al'umma ne a ƙarƙashinka idan kai in baka gyaru ba babu da za a tasar da al'umma mai kyau da ka. ciya za a yi ka gyara kanka matakin da za ka bi ka gyara kanka da farko dole a matsayinka na ɗan adam akwai wanda yi ka da yi ka sanin bai barka haka banza ba yana da manufan da ya sa yi ka to waye yi ka shi ne abin tambaya cin kasan wanda yi ka ya kake bauta masa ya kake kare kanka daga barin abubuwan da baya su dole ka yi bincike ka san waye Allah Allah nan da ya halicce ka shi ne yake azurka ka shi yake ciyar da kai shi yake shayar da kai shi yake baka iska kai duk al'amuranka shi yake jujjuya su ka yadda da wannan don ka yadda da wannan kuma shi zai baka umarni ka bi kuma zai hana ka ta hannu wani shi ne ƙa'ida na farko domin babu da za a yi kariya ka yi kayan banga-banga ka taka umarnin Allah ka taka umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a ta amanin kai zaka ba wani tarbiyya wannan an yi kuskure idan ka wannan tarbiyya kuma idan maka gyaru ba kai din tarbiyyan ka bai kyau ba to kai din zaka zama kai baka amfani kanka ba kuma zaka cutar da al'umma domin duk lokacin da kace tarbiyyar mutum ya lalace ko alal akali shin sigari yake an yi kusa da kai kunna zai fitar da kai sannan kuma wani zai gani ya kwaikwaya to ya dai zama barawo ya zama gurbatacce a cikin al'umma zai zama maimakon a samu yayi wa al'umma amfani zai zama babu abun da yake sai cutar da wani al'umma ne to yanzu wannan ya kake tunanin idan aka ce a wurin sake zamani a samu tarbiyya kuma shi yana yi a ransa ya sa wata ranwai zai haifo kuma zai ba ɗan akan tarbiyya yanzu kuma matsayin da al'umma musulmi suka shiga shi ne iyayen ma masu ɗan ƙoƙarin masu ɗan ƙoƙarin fa su ne wanda idan yaran su kai laifin suke musu fada to asali kuma abin da ake so shi ne kar a kai matakin yaron ya yi laifin ya za a yi da cikar ya yi laifin shi ne abin da ake so in yarga ya yi laifi ko in yi laifi ka masa fada ko dukansa sai ma dai ya yi laifin to ba a so a kai matakin yin wannan laifi ne to kuma kai ma kana yin laifin to ta za ka ba ka ba yaron ka tarbiyya kana kunna kanan sigari akwai wanda yake gani a gaban a gaban ɗakin sa zai zauna ya nada wuyi ya hura ta ga matan sigaran suna kallo kuma ido na aka ba wala fa da bani to yanzu wannan wai irin tarbiyya kake tsammani zai ba wa yaron sa yanzu ka dauki danka ka kai masa ya kula maka danka ya maka zai masa tarbiyya haka ba zai yi ba to idan aka samu kai ka gyara kanka an gane a matsayin wanda zai zo ya zama uba wata zai zo ya zama magidanci za a haifar da al'umma ƙarshen sa wataƙila zai haifi yara maza haifi yara mata akwai bukatan shi bayan ya gyara kansa ya san addini sannan kuma ya san zai ya gyara yayansa wannan a mataki farko kenan sannan a mataki na biyu bayan kai ka zama kawo zama mutumin kirki domin ba kai za ka bawa wa yaron ka tarbiyya ba ba kai za ka bawa wa yarin ka tarbiyya ba akwai wata abokiyar zamanka wacce ita ma an gani? ita ma tana cin za su ba da gudunmowa mafi tsoka wajen ba wa yara tarbiyya ita ce uwa to idan ana so a gyara tarbiyyan yaro ana so a haifar da al'umma mai kyau dole mataki na biyu shine a yi kokari a sama wa uwar a sama wa yara uwa ta gari a sama wa yara uwa ta gari domin albalu qayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi fala ya yakhruju illa nakida gona mai kyau idan ka je ka samu gona mai kyau wanda babu kuri a cikinta babu duk wani abu da ke tsammanin zai lalata amfanin gona idan ka shuka nan ne za ka ga amfanin ya fito ya yi kyau amma idan ka je ka samu gonar da ba ta da kyau kuri ya yayyanka ta kuma ya shi ne tsuntsiya ma baya yi da kyau a wajen aka bashi ya kake zamanin ka zo ka shuka amfani a wajen ka shuka masara zai yi ko ya yi an sha wahala to uwa uwa dole idan ana son tarbiyyar yara gyaru dole in ka zo zaben uwa ka yi ƙoƙari ka zaɓa wa ‘ya'yanka uwa ta gari kisa idan an zo auren mace ba wanka ake dubawa ba ba fashion ake dubawa ba ba iya tafiya da rangoli ake dubawa ba ba iya kakkarge murya a lokacin magana ake dubawa ba ne ake dubawa bin manzo sallahu alaihi wasallam ya ce ana auren mace ne saboda abubuwa guda hudu تنكوه المرأة لأربعين hasabiha ولحسبها ول لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها annabi ce faffar bi zati din ta ribace da ka manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ana auren mace saboda kudin ta don tana da kudi kuma musulma ce in ka ganda zaka aure ta saboda ka samu hutu a rayuwanka wai wata kila tana da gida da mota kuma baka da gida in ka aure ta ma gidanta zaka zauna sai ka zama ita ne mijin kai ne matan a yi upside down kenan saboda ita ne mai kuɗi ita za ta je ta bar kuɗi ka je ka yi shi ne ka kawo za ka dan ba kuɗi ka dan biya bukatunka haka yanzu in kai laifi maimakon in kai laifi kai za ka mata fada dole kai za ka zo ka zauna tana maka holo kana hajjiya ki haku to manzo sallallahu alaihi wasallam in ka aure wannan ba wai kai laifi bane cikin addini ana aure mace saboda tana da kuɗi wa hasadiha sannan kuma ana aure mace saboda ita yar suwa ne ka je gidan yallaboyi ka yi ka aika auriyan laboyiya wannan shi ma ana aure masa don wannan saboda ita ko tana da dangi ne ita zuriyar su sananne ne a cikin garin nan babban zuriya ne sun fi kowa zuriya sun fi kowa asali wani gidan zuriyar suna cikin wanda suka kafa wannan gari din tana da tarihi kawai yar gidan suwa ne na biyu kenan sannan na uku ana aure mace saboda kenta. ka ga fara kyakkyawa doguwa ga waye ga waye ga komi dai masha Allah ta iya komi kuma ita komi ne in ka ganta son kowa kin wanda ya rasa to ita ma wannan mutum ana auren ta to na ƙarshe kuma shi yake kowanne ana auren mace saboda addininta saboda me addininta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma shi ita ce zaɓinsa ga al'ummansa in kuma ka kece da za'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hakoka don ba sai kai ga matakin yara ba ma kai ma zaka dan da kudan ka ai an sani duk wanda yake da mata ya sani in baka yi sa'an mata ba ka auro bace ba ta gari ba kafin ma da cutar da ga kai din kanka ma sai ka dan da kudan ka wata sai ka yi sha'awa ma ina yau kan ma ka kwana dakin ka ko kuma ka fuka ita bace ka dawo kai sadaka zo kwanta in azuba kuma ka fita ba za ka dawo ba saboda bala'in wannan mata ne Allah ya kiyaye to ana auren mace don addininta wannan ita ce zaɓi manzala sallallahu alaihi wasallam ga addininsa manzala ce in kai haka kuma sai ribar da ka za ka hannunka mana za ka wannan aure din zaka kiriban wannan aure din domin to ka aure mace ta gari mace kuma ita ce makarantar farko na kowane yaro idan ka aure mace ta banza yaranka a bakin ƙozu za su fara koyon ashar a bakin mahaifiyarsu za su fara koyon gulmace-gulmace a wajen iwarsu za su fara koyon munanan ɗabi'u da munayen halaye kun san mace idan mace aka ce maka macen banza ce fa to fa kai bayan ma ita wahala da za ka sha da kuma rashin sai da yanka za su samu kunya ya shi a cikin gari don abin da yake faruwa ne ku rinka sauraron gidan biki ku ji in an yi biki a ku kasa ne ku saurara idan kayan aure aka kai sai an samu wacce in ta zo kallon kayan aure ne sai ta sace wani abu idan an digin su aure suna sata wani takalma kawai in ta gani na yaro karamin ta gaje wa yaro ta ta fuka ta suka a cikin jaka a yi bincike kuma samu matan kanci wani za ta da giyon suna fata kai rigar ɗari uku balle malam ta saci turmin zani wasu ana kama su kuma yanzu a ce matan kanci to me me riban kyanta an ji ka aure mai kyau amma kuma ta yi sata yanzu kai baka taba yin sata ba a gidanku babu barawo amma gashi matanka ta sa kunya cikin abokanayenka matanka ta sa kunya cikin angon to kuma ka auro daga shi kuma aifi yara uku hudu tun da nan ka zo ido kuma kana tunanin uwarsu ita za ta koya musu tsafta uwarsu ita za ta koya musu yadda ake gaida mutane uwarsu ita za ta ba su tarbiyya za ta yana su ɗaukar abun mutane ya za a yi hakan zai yi to dole a samawa yayaye uwa ta gari domin idan ka kuskura kai kuskure ka dauka wajen zaben mata ka ɗauko macen da ba ta gari ba ka zo ka ajiye ta cikin gidanka to fa dan da ka haifa ma fa za ku ɗibi yan kallo da shi fa in ya girma saboda zai tashi bashi da tarbiyya ba zai ga mutuncinka ba ba zai ga mutuncin kanninka ba ba zai ga mutuncin yayinka ba saboda bai samu tarbiyya bai samu gobe mai kyau ba sai ku zo kuna san sare shi akwai uban da taba kallo a ido na kuma na ji abu da ke bada da kunne na da uban da ɗansa kowa ya rike bulala na san baki to ya ina ga inda uban zai da kada halal zai rama tun daga baba ya rike bulala da ma ya rike bulala kuma na san baki ba wai a an ban labari ba ne wannan abun da na kallewa yau ne to musa idan matsalan yake ba a zamanin su sai na umar akwai wani mutum da ya taba kawo karan ɗansa da ya kawo karan ɗansa ya sai da umar da cutar da shi sai da umar sai zo ya kira ɗan ya shiga abin da babban ka faɗa sai ce to kafin aishar yana ya amiral mumin ina tambaya shin akwai wani haƙƙin da ɗaya ke da shi akan babansa sai na umar ce iya eh, akwai abu na farko shine na farko ka zaɓa masa uwa na farko kenan ka zaba masa uwa ta gari wannan haƙƙin ɗanka ne a kanka in ma baka in ka in ka sake masa haƙƙin nan in ma baka sake ba in kuma baka yi auren bane zaka yi auren to fa ka sani cewa ƴaƴan da zaka haifa akwai haƙoƙin su a kanka babban haƙƙin na farko shine ka zaba musu uwa ta gari in ka cuce su to ka cewa musu haƙƙin su guda wannan kuma ta ji lahira kenan an gane ko ba gane ba haƙƙi ne na yaranka a kanka ka zaba musu uwa ta gari sai na umar ce na biyu ka zaba musu suna na gari domin kusan suna shi mana tasiri idan suna na banza ne yana tasiri a ayin jikin mutane isa wanzu ala sallahu alaihi wasallam ya canja sahabbai da dama suna ko suna zama suna ne na banza ko kuma sunan ya zama suna ne na tsarkake kai don yi akwai wata da banza Allah sallallahu alaihi wasallam suna ita sunanta Asiya mai sabo Asiya Sai Allah ya alaihi wasallam ya dawo Zainab akwai wani sunansa abdul ka'aba bawan ka'aba bayan da bawan dakin ka'aba to zar sallallahu alaihi wasallam sai da abdullahi bawan Allah to akwai irin wa'annan da zar sallallahu alaihi wasallam ya suna to in zaka wa danka suna kai kokari ka san asalin sunan ya yake sunan me ke ne ko mummuna danka haƙin ka haƙin sa ne akan ka sannan kuma na gaba shine ka karantar da shi alqur'ani dan yace haka ne sai da wani take to gaishe to gaba nan babu ɗaya da yi min a cikin nan gaba daya sai zan wani to kaji abin da ɗanka ba kamar ko ɗaya ba kana ko ka cutar da kai kuma a shekai ka fara cutar da shi kafin cutar da kai cutar da shari'a to ya za ya za maka ran gini ka ba tun a tonin foundation ka bata gini hagan gini zai kira ka yuji a haka bai laifi ba to saboda haka zaben uwa ka yi ƙoƙari ka zaɓa wa ƴaƴanka uwa ta gari domin gyara tarbiyyarsu idan ka samu idan ka samu uwa ta gari ita lokacin sallah in yi zata yi kokari kin yaro bai iya alwara amma za ta masa alwara. akwai wata yan mata da na gani ita saboda tana kokarin yaran ta su koyi su iya su dinga zuwa masallaci na ji an same ta yaran kanana tana kokarin zata ta su tana zage su ba su je su kai sallah ba sai da dole na farko kam da kake dake su saboda tsarin musulunci ba a umurtin yaro ta shi kai sallah kai tsaye sai kai shekara bakwai a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ko ba a dukan sa akan sallah sai kai shekara goma a ina wannan yaron da ne Ba bayan yanzu ba nace to musulunci da kai ko in musulunci da ce don tana man kina rufin bai dace don zamanin ba ko da shikenan kuma yaro bai kai shekara bakwai ba shi yaro idan bai kai sabon yas ba sai dai alalade shi ta zai tafi za mu je eh mu je to zo umar wala mu tafi in bai iya lala ba in ya iya kuma to yi in nuna maka mu mutu ba za ka ce kai dai umar ta cika je kai sallah wannan wasu malamai suna ganin hakan zai iya kaiwa ga matakin bid'a amma ka labe shi ana dan nuna masa inda zai je baka bashi in ya kai sabon ya shekara goma ai shekara bakwai to na kake masa ta cikin ya kai sallah kai sallah bai wuce ne kake ka kace Allah yi sallah nan ma dai sai da dan nafihu da dan tsawatarwa amma bai zai kai ga matakin duka ba sai dan ba musulunci zaka yi ba idan ya kai shekara goma kuma kai sallah a to daga yau karin ƙara tambayin a sallah a masallacin zuwa tambayin ka ce maka sallah ba wace gari yi sallah zuman. wallahi na dan sai ka ɗauki ta take kai kansa wannan ya halatta ka buge shi domin tarbiyyar yaro Allah wannan abin sun ta zama shi step by step mataki mataki ne saboda haka wannan kenan sannan idan ka zaɓa masa uwa ta gari abu na gaba shine idan kana son ka gyara tarbiyyar yaro ya zama yana tarbiyya shine zikiru zikiru zikiru ismillahi inda jima a lokacin da ka zo tarawa da mahaifiyarsa ko kuma ka wani matakin a lokacin da ka zo da mahaifiyarsa ka shigo ɗakin shigowa na farko yawar hannun kayanta yi addu'a sai Allahumma inni as'alu wa khairaha wa khaira ma jabanta hali wa a'udhu bika min sharriha hawa sharri ma jabanta hali ya Allah ina roƙonka alkhairin da alkhairin da ta zo da shi kuma ina neman tsarinka daga sharrin da sharrin ta zo da shi an gane to idan kai wannan addu'a din to a lokacin jima'i kuma nan kuma a suna manzo sallahu alaihi wasallam akwai addu’an da ya koyar manzo sallahu alaihi wasallam yake cewa ah, law arada hadukun an uti an a halar ko haka ne haka ne hadisun yake na'am law arada ahadukum an yuta ahlahu qala allahumma bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana da ɗayan ku annabi ce zai zo tarawa da iyalinsa sai yace kafin ya tara da ita yace allahumma bismillah da sunan Allah allahumma jannibna ash-shaytan ya Allah ka nisantar da mu daga shaytan wa jannibi ash-shaytan ma razaqtana kuma ka nisantar da shaytan daga abun da zaka azurta mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce faqudi bainahuma waladun lan yadurruhu ba kuma sai Allah ya kunta samun da a wannan karawa da suka yi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce shaydan bai zai cutar da shi ba da zai cutar da shi ba haka daga nan an fara gyara me tarbiyyan yaro to idan ka kuskure wa'annan tun daga farko kaga idan yaron ka yi lalace dama asali baka dauko tsarin tarbiyyarsa ba an gane ko ba gane ba sannan abu na gaba bayan ka ainihin yi wannan gabatar da wannan addu'a to wanda za a yi mace ne ko namiji domin galibi mutane ba kowa ke son ‘ya'ya mata ba wani naka ji a rayunsa ba ya yaki ‘ya'ya mace ba wai a ya rukun Allah rukun zarki mai alkhairi ba ne a shi kawai damuwansa ya za a yi ya samu ɗanin namiji kawai in ya samu ɗanin mace sai turu da fiska shi yanzu ransa ya ɓaci ya aka yafi a mace shi kuma Allah yana halitta abun da ya ga dama ne hatta annabawa wani sai ba wani annabi sai Allah ya bashi ya mata zalla wani annabin Allah sai bashi maza zalla wani annabin sai hada masa maza da mata wani annabin kuma sai sashi ya zama ma baya haifuwa Allahu ya khulugu ma sha kenan yahabu liman yasha'u inatha Wai Habu ya ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ya يشاء عقيما shi mulkin sama da mulkin ƙasa gaba ɗaya na Allah kai je roƙi Allah alkhairi kawai me za ta haifa babu ruwanka me roƙi Allah ya baka alkhairi rabbi habni min ladunka dhurriyatan ba. roƙi Allah ya baka kawai zuriya ta gari an gane domin halittar abun da ya ga dama ne ya habu liman shawo inasa wanda ya ga dama Allah sai ba shi abin nan ‘ya'ya mata zalla sai duk wanda ka yi ga mai dan kwali ne me ya samu mai dan kwali mu ne ko su ake su ha aihuwa na ɗaya su aihuwa na biyu su na uku masu har ai aihuwa goma kuma duk su to mu ba a roƙa wai na albarka da alkhairi wani gina Allah da Allah da Allah ne baka dan dan ne ko kuma dan wani gawarcin mazinaci ne ko kuma da wani mummunan sai ka roƙi Allah alkhairi ban ma ya Allah ban nagari in mace ce kace Allah ya mata albarka ka ci gaba tarbiyyar ta domin tarbiyyar ya mace akwai alkhairi masu yawa wai habu liman ya sha'u bukur wani kuma Allah kan sai bashi maza zalla ba ni aiwa ɗaya biyu maza uku hudu maza sha biyu sha uku maza sha biyar ashirin duka maza ba mace wallahi bai samu mace ko ɗaya bashi shi kuma haka Allah tara masa maza zalla to shi kuma Allah ga dama tana masa gara da ne kawai a cikin gidansa to ba su tarbiya ka roƙa wasu alkhairi kada kai kuma ka ce kai kuma yanzu mace kake so a ba laifi bane ka roƙi Allah ya a mace amma kuma ka kare ne wanda Allah ya baka wai ya habu liman sha'a inasa wai habu liman sha'a zukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wani kuma Allah ta ki wannan ayyukan sai ya baka mace wannan namiji sai ya maka ya baka maza ya baka mata wani kuma ya fi son haka ma wai jawo liman ya shawo ƙima wanda kuma Allah gada masu mai da shi mai da shi wanda ba ya ruwa eh ne yake wada? bagarara to sai mai da shi bagarara shi kuma bai taɓa aihuwa ba yana son aihuwan ya buga ya buga ya yi ƙiyamun lili ya yi walaha ya yi komi aihuwa ya gagara ya nemi magani ya nemi magani sinan ma abun yaƙi wani sai yaƙi wajen boka ma an buga an buga to Allah kai ma saka a kima ne juya ne ba za ka yi ku ba to Allah wani kashin sarki wani malami yake cewa nan wannan ayan an saukar da suna kan su annabawa amma su hagar da al'umma gaba ɗayanta domin yake annabi lofa yi salatu salam Shi Allah da shi kawai ya mata zalla ya bashi ya mata zalla annabi ibrahim kuma da Allah ta ce hada masa ƴaƴa maza zalla bai bashi ciko guda ɗaya ba annabi lutu dai ka san ya fika ya fika a wajen Allah ya fika kuma a gurin sauran mutane ma ya fika to amma kuma shi Allah zallan mata kawai ba shi bai ba shi ɗan namiji ko guda ɗaya ba sannan annabi ibrahim alaihi salatu wasallam shi kuma da Allah ta ce hada masa maza zalla khairu khalqillah khairu khalqillah nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam sai shi kuma Allah hada masa maza da mata to na ƙarshen ina ji dabban mata ba nabi shu'aib ne shi kuma sai Allah sa shi ko annabi haya sai Allah sa shi ya zama a ƙaima shi kuma baya haifuwa an gane to duk Allah rubuta yanzu a cikin zababbun halittar sa ma ya ware wannan ya bashi mata wannan ya bashi maza wannan ya hada masa mix tsakanin maza da mata combination wannan kuma sai Allah ne da shi baya haifuwa to Allah yana yin abun da ya ga dama ne a cikin mulkin sa kuma jigin da kai baka suka canja ba tun Allah ya baka roƙa masa alkhairi ba wai zaka ci turmi ki fiska bane ka sai kayan biki da abubuwa in ai fi ai da mace ka ce namiji ka ce za a yanka su in kuma ta ta fa'ida ne sama da kashin miya akwai wani a cikin magawada ana ce masa ana masa alkunya da abi hamza shi da ya wurin matan yana ta marmari yana da awa yana kwaɗe a ce ta yi fi da namiji ana nan matan ta samu ciki kawai sai ta haifa masa ya mace karasa sai baci sai jin shiga ɗakin ta ko sai jin shiga ɗakin ta saboda ya za a yi ta haifa masa ya mace shi da yake son da namiji to ana nan ana nan wata rana tana yi waɗanta abun nan wasa tana masa waga ta ce ma da abi hamza la ya tina ya zillu fi baitin lazi yalina kaza kaza ta shirya wakokin da nake cewa ya aka yi a wannan a zamu yanzu ba zuwa wajen mu saboda ya mun aifa masa ina aifa masa yana zama a gidan da yake yake gaban yake din gidan mu saboda me wai na aifa masa mace kace wallahi wannan ba halin mu yake ba mu yace tace mu mata kaman kasa ne da aka shuka mana shi muke tsirarwa to ita mace ta tsira mace mai laifinta ba da laifi saboda abun da aka shuka mata shi ita shi take tsayarwa Allah ya sa mu dace abu na gaba shine kai kokari ka koya wa ka sallah li'an kafin nan kai kokari ka ka dasa musu aqida musulunci a cikin zuciyarsu su zama suna da aqida al-islamiyya su san waye Allah su samu tauhidi yanzu babu abun da zai da zai zamar da su akan aqida domin babban abin da ke yin kowane mutum musulmi shine ya kokari tabbatar da aƙidar musulunci a cikin zuciyarsa kisa idan ka duba ko da littafin mu na masaban malikiya idan ka duba littafin na farko farko ka duba kitabul akhbari Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari yake cewa awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tashihu imanihi abun da yake farkon abun da ke wajaba kan kowane malami ba gishin shine inganta imaninsa to kai kokari ka dasa wa yaronka imani ya san waye Allah ka sa masa son Allah a cikin zuciyarsa ka wuna masa cewa Allah nan shi ya halitta shi Allah nan komai da gane cikin duniya nan Allah ne shi yake azurta ki shi yake raya ki in ba da lafiya ma ka bashi magani ko nawa suke maganin ba shi zai warkar da shi ba Allah shi zai warkar da shi in an ci abinci fa ka sani ka san da cewa Allah shi ba mu abincin nan ran da baban mu kun kace haka Allah jarabe mu ranna in ya warke Allah ne ya warkar da shi in ya samu Allah ne ya bashi in ya rasa Allah ne ya bashi kuma kuma nawa suke wa al'amuran sa gaba dai Allah ne yake jujjuya su an gane ka nuna masa muhimmancin tawakkali a musulunci ka je kokari ka dasa masa ilimin tauhidi a cikin zuciyarsa saboda ya samu aqida al-islamiyya bayan wannan abu na biyu shine ka nuna masa waye annabinsa a yanzu annabin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka nuna masa cewa dole a masa biyayya طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر وجسناب ما نهى عنه وزجرا وأن لا يعبد Allah illa بما شرع da'a cikin dukkan abin da ya umarni alaihi sallallahu alaihi wasallam ba a saba umarni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin duk abin da ya umarni ba a zofi ma amara wanda zai ofi ma akabar kuma duk abin da ya ba labari ko ya daidai da hankalinka ko ya wuce hankalinka ka gaskata ka yarda wajen jinabu ma naha anhu wa zajara kuma ka nisanci dukkan abun da ya hana kuma ya tsawatar kai kokari ka da son naji da cikin zuciyar yaronka wa Allah yi ubada Allah ilai mashara kuma kuna cewa ba a bautawa Allah sai da abun da wannan manzo sallallahu alaihi wasallam shara kuma ka yi kokari ka rasa masa son manzon Allah cikin zuciyarsa ka rasa masa son ahlul baiti a cikin zuciyarsa ka rasa masa son sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin zuciyarsa domin yanzu a kiji sun kasu kasa kashi kashi kashi na lalata al'ummar musulmi wata akidan ba akidan musulunci bane amma an san alaihi da an shigo da cikin musulunci ana akidan musulunci da ita wata aqida ce aqida ta zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana dole gwade shi kawai ina ne sahabbai wanda Allah madaukakin sarki yayi da su a cikin alqurani yake cewa radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yarda da su kuma sun yarda da shi suwaye ne as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu anhu aminan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kusa kusa da shi irin sai na Abubakar ka zo kana zagin su kana cin zarafin su kana cin mutunci sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana amsa sunan musulmi kuma ƴaƴan musulmi suke wannan abun kuma ƙara shiga cikin wannan aqida mummuna ake har yanzu ka je ka da za su fita je ga yadda matasa suke fitowa ga ƴan mata tarbiyya ya lalace a cikin al'ummar musulmi alkur'ani ma kana ƙoƙarin cin gyaran sa kana masa ƙari kana masa rigi a maganar Allah kana masa kuskure ma lafiyanka So da aka mu ji tsoron Allah dalilin da yake ta wannan magana mu yi mu ji tarbiyyar yaran mu ya ya ne ya ya kiyo ne Allah ya bamu manzo sallallahu alaihi wasallam ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an رعيته wal khadim ra'in fi baiti sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati wal mar'atu ra'iyatun fi baiti fi baiti zawjiha wa mas'ulun an ra'iyatiha fa wa haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce dukan kuma kiyaya ne kuma dukan kowa za a masa tambaya kan kiyon da ya bashi aka bashi mutum makiyayi ne akan iyalin gidansa kai kiyo Allah ya baka kaga ke dole ka tsare kan shiga gonan wani kai shiga gonan Allah kai shiga gonan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shiga gonan makwabci kai shiga gonan makwabcin wani an gane kai shiga gonan a makwabcin abokinka kai shiga gonan kowa tsare shi a iya gonan gonan da Allah ba sarki baka cikin sa dole duk hawajin dole mu dasa cikin zuwa tan yaran mu lokaci ya kusa ne saboda haka wannan kenan a gurguje abu na gaba shine wajen abun da zai taimaka wajen tarbiyyar yara shine ka koya musu na'am na'am to ka kai wari ka dafa sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin su je suna son manzon Allah sama da kowa domin babu da za imanin ka ya cika sai ka so Allah da manzon sama da kowa a duniya sun hamsu Allah da manzonsa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasuluhu walau kanu aba'ahum aw abana'ahum aw ikhwanahum aw ashiratuhum ulaika kataba fi qulubihim al iman saboda haka mu gurmu da sunna akida a cikin zuwa yara sannan abu na gaba shine ku koya musu sallah li annaha azamul ibadat domin ita ne mafi girman ibada لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا سلتنا حنا الفحشاء دمو يقوم أيوكا idan mutum yana yin ta daidai na gaba ka koya musu alkurani na daga cikin haƙi yayanka ka koya musu alkurani abubuwan da rubuto wanda ya kamata a ce an same shi gaskiya suna da yawa ba mu kai ga madakin da ya kamata a ce darasin mu mun rabin sabuwa kuma lokaci ya riga kin garo mu saboda haka zan cika ce da cewa ya kamata kowane uba kowane uba ya gane cewa fa ba zai shiga aljanna ba har sai ya tsare kansa daga wuta kuma har sai shi tsare iyalinsa ƴaƴanka da ka haifa za su iya zama dalilin shiganka aljanna kuma za su iya zama dalilin shiganka wuta zaka iya ka je ka an auna maka ayyukan sallan sallanka da komai yayi kyau to amma matsalar shi ne ga yaranka kuma ka bar su lalace to ya za a yi kuma hakkin su ne a kanka wallahi danka guda ɗaya sai dalilin shiganka wuta ba wai muyan ka ne suka zama munana ba sai ka gyara kanka amma ka cire hannunka akan yaronka akwai wani da kwana ce mai shi ko yanzu yaronsa fa ya shi kan ya cire hannu a kansa na ce me yasa a ce yaro yanzu ya fi ƙarfinsa na ce yana zuwa gidanka ɗauki tuwo ce yana zuwa ɗauki na ce amma ya fi ƙarfin ka ne yanzu karke shi zai yi kwacewa shi da zai yi kwacewa ba na ce to har yanzu baka yi saka ce ranar kanka ba na ce ka sani fa yana cikin ciwon da Allah ɗaukakin sarki ya baka kuma yana cikin abin da za a tambaye ka a lahira bai bana gaba yaron nan yaro ne karami in ka sace abu da zai yi ba amma zai ɗauki tashe ka buge shi da itace da dangurgudu kuma ka yi addu'a kai kokarin ka ya tarbiyyar yaronka ‘ya'yanmu mata mu mai da hankali a kansu mu koya musu cewa auratayya kuma bayan an aurar da su a rinka zuwa ana ƙoƙarin gyara musu zama aurensu a gidajen mazajensu kar kawai ka aiki yarinya mace ka kyasa da ita da uwarta yarinya ta iya cikin da ta ga dama ta fito waje ta tsame jikinta ta da komi ta fidda gaban da ta da bayanta ta shafa abun da ta ga dama a ta da idon ta da bakinta ta fito tana ganin kowa babu mutunci ta yafa gele a jikinta in ta ga dama ta ta rufe gaba ta bar baya in ta ga dama ta bar baya ta rufe gaba akwai wani shegin gele da suke ce masa wa gidanmu babu tarbiyya yanzu yara yayin su suke a birni da ƙauyuka kowa irin ta rufe za a samu wannan gele kuma galibi duk yadda kaga ta saka wannan gele saboda mai tsada ne akwai gudumawan iyayen ta ciki ko akwai gudumawan uwa ko akwai gudumawan uba babu yadda yara a yariya ta dubu biyu ko dubu uku da jirgin ta yi rufaya babu gudumawan wani me sana'anta wani baban shi ke sai yaransa gele iyaye su suke lalata tarbiyyar yaransu yarinya ta zama ba da mutunci ba ta kallon kowa da mutunci idan ta je gidan miji ta ma za ta ga miji na kan babu mutunci ta rena miji ta rena iyayen miji ta rin daina kallon kowa gidan gidan da mutunci za ta iya buɗan bakin ta fada kowa magana da ta ga dama a cikin gidan saboda me saboda ba samu tabiya a cikin su ba kai kuma kana jira ka ji wani bore za ta zo maka da shi ka je ka saba mijin kai ma kuna ɗaya da su in ta zo ta faɗa maka biya da gaskiya ka ɗauka ba ka taɓa zuwa gidanta kuma ka kiwon ya yanayin yadda take zama da kiwon ta ba ka faɗa mata waye mijinta a waye matsayin mijinta a wajenta ka faɗa mata me matsayin mijinta waye irin haƙoƙi Allah mai wajen ta ta saki akan mijinta ka koya mata ko ko ka sai wata kobet da taburma da kayan kallo da kayan abubuwa da alatu da kayan kwalliyar daki da taburuma da sauran suka ta gemiji su za su zama aure ne shi sa muke ga yan mata wa'annan drowa drowa da wa'annan kujeru da manya-manyan kayan daki da tv ake daki su ake suka cikin daki wallahi idan yarinya ba da iya zaman aure ba ba ta koyi tarbiyya mai kyau a gidan mijinsu ba a gidan mahaifinta ba ba ta da ta mutunta mijinta ba ba ta sun ainihin alaƙar da ya zama wanda za ta gyara zamantakewa a rasayinta ba wallahi yadda aka ɗauke su a kurkuru aka yi su aka yi su milita haka za a sake koma kuma an kai su ana dariya ana ihu ana shewa haka wallahi za a je a sake lodo shi a cikin kurkuru a sake harshe gidan gidan da ko akwai ɗakin da za a je ko babu ita kuma da rashin an kai tun tunda wata wata a wajen babanta ba kuma ta ga irin yadda suke zaman da suke yi tsakanin mahaifinta da mahaifiyarta ita ma da irin wannan bala'in ta shigo maka cikin gida ba ta kallon saboda aka ba da nan doka sai ta bazaura ma yanzu akwai wanda ce min ita yanzu yanzu ni ma na abdalla ta sabilla idan aka sake ni ma idan gano idan aka gano wai zai ce ya taba aure na ce aha ba yake yake ga haka ka ba tana ka yin complaint din mijinta ne mijinta abokina ne wai yanzu in an sake ta ma in mutum ya ganta wai zai ce ma ta taba aure ma sabida haka wannan dan abun da ya soka kenan saboda karancin ilimi a dan yi hakuri da wannan abu abun da muka faɗa daidai Allah ba mu da dansa abun da muka kuskure kuma malamai idan sun ji akwai malaman da su gabatar da wa'azi bayan sallan isha kuma su ne dama ni bai kamata ma ce ne zai share musu wannan farfajiya ba amma ina bada hakuri in sun ji kuskure za su gyara سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله Okay, now what? Thank you.